Soy adicto a tu cuerpo, soy adicto a tu boca. Adoro que me quieras cuando te quito la ropa. Te doy mi 100%, me gusta como posa Me encanta la manera en que me beses en algo. Él es tan hermosa como para besarla. Afuera o en el carro te con la tututanga Dime que soy grosero, pero saca la nota. Donde tú me describas como el hombre que te rompa. No solo fue una noche, en la quise que te mojes. Con estoy y bofetada para la masoquista. bien me dice cómo va, no va a la universidad. Con tal de un rato para mi cuarto fumar. O también para montar. Asistió con la amiga, compañera de confianza que le encanta más pecar. Le gusta de la morada, aunque le dé la pálida. Bajoneamos con exceso, exceso de calidad. Me quiero, no me quiere, solo somos amigos. Que a solas les gusta hacerlo prohibido. Saco roca en mis brazos y me muerde los labios. Me tinta para hacer solo de su Si sabe que me tienes de papás. Ya no quiere playa, ahora solo estar en alberca. Huirte con toda la plebada, derrota en la huasteca con un buen tempo. Oh, que la motiva a bailar, que la ponga cachanda Ella tiene flow, oh, solo toma botella, no te acepta cerveza. Cariñito consentido. tu cuerpo, soy adicto a tu boca. Adoro que me quieras cuando te quito la ropa. Te doy mi 100%, me gusta como posa. Me encanta la manera en que mueves esa algota, Tu piel es tan hermosa, Soy adicto a tu cuerpo, soy adicto a tu boca. Adoro que me quieras cuando te quito la ropa. Te doy mi 100%, me gusta como posa. Me encanta la manera en que mueves veces nalgota. Tu piel es tan hermosa como para besarla. Afuera o en el carro te hago pa' un lado tu tanga. Dime que soy grosero, pero saca la nota. Donde tú me dices ese motherfucker quinto. Ah, eh, ya. Así que baby, muévelo, muévelo, muévelo.